пролунав характерний шаферів голос, який не можна було сплутати ні з чиїм іншим. Однак смітів локатор щось помітив. Майор став навколішки, обережно підповз до плафона і зазирнув униз. Спершу він побачив акумулятори. Далі відкинуто у бік руку шафера. І нарешті усе його безживне тіло на підлозі. Сміт подався вперед ще на кілька дюймів і побачив, що хтось показує в його бік пальцем. Він на відхилився. Куля з пістолета зачепила йому чуба. Внизу пролунали чийсь прокльони. Це останній шанс, який ви мали Карачова сказав Сміт. Тепер він бачив тільки шаферове обличчя, чи скоріше криваву маску, на яку перетворилося це обличчя. Важко було з певністю сказати, живий шафер чи мертвий. Схоже, мертвий. І ми знову помилились. Ми лише відкладемо свою втіху на пізніше. Зараз ми відбуваємо сміте. Я запускаю двигуна. Крістіансен тримає шафера на прицілі, якщо не хочете, щоб він дістав кулю. Не рипайтесь. Перший ваш крок до перемикача стане вашим останнім кроком. Я покладу вас на місці, шафер мертвий, я його бачу. Так як він, так просто не вмирають. Його тільки стукнули по голові. Я покладу вас на місці, монотонно повторив Сміт. Прокляття, кажу вам, що він живий. Голос Карачоли лунав уже не так упевнено. Я уб'ю вас. Спокійно промовив Сміт. А якщо не я, то вже напевно вас порішать солдати за дверима. Ви ж бачите, що ми наробили з їхнім дорогоцінним шлосадлером. Там усі отримали наказ стріляти без попередження кожного незнайомого класти на місці. А вас вони не знають, Карачоло. Ради Бога, ви нарешті мене вислухаєте. У Карачолиному голосі тепер звучав розпач. Я доведу вам, що він живий. Ви його звідти бачите? Сигнал небезпеки у смітовому локаторі став пригасати. Я бачу його голову. Тоді дивіться. Пістолет із глушником застиг за кілька дюймів від голови шафера. Ще мить і в полі зору Сміта з'явився і сам Карачола. Він поглянув угору на дуло наведеного на нього автомата і попередив. Не варто із цим гратися. Потому схилився над шафером і затиснув йому однією рукою рота, а другою носа. Через кілька секунд непритомний, відчувши брак повітря, заворушив головою руками. Карачула забрав свої руки, поглянув на Сміта і повторив. Не забувайте, Крістіансен тримає його на прицілі. Після цього він упевнено підійшов до вимикачів, запустив двигуна, послабив гальмо і перевів перемикача науперед. Вагончик зірвався з місця. Карачула на ходу скочив у нього і причинив дверцята. Сміт на даху відклав тепер непотрібного автомата і рвучко звівся на ноги. На його зблідлому обличчі відбився розпач. Усьому кінець, промовила Мері. Голос її лунав неприродно спокійно. Кінець операції Оверлорд. Кінець нам. Хоча друге вже і не має такого великого значення. Це має значення для мене. Сміт узяв у здорову руку пістолета із глушником. Наглядай тут за Джонсом. Ні. Ні. Секунди зо дві найдовші, мабуть, секунди в її житті.